قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Wa'alaikumsalam Dunia Wa'alaikumsalam dengan jasa menuju kepada yang maha memiliki jasa dan hijab atau takdir yang menghalangi antara makhluk dengan pencipta dari wayatkan di dalam banyak riwayat sebanyak 70 ribu takdir dan ketika Nabi Allah Musa meminta untuk memulihkan Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna dalam karami Kau tidak akan pernah bisa melihat aku Maka Allah Musa alaihi salatu wa salam diperlihatkan kekuatan dari tentara Allah yang ada di bumi diperlihatkan gemuruh lautan dari samudera yang paling dahsyat di bumi diperkenalkan alimbar yang membesar mengikuti Nabi Allah Musa diperlihatkan awan-awan gelap yang menakutkan diperlihatkan tentara mensucikan nama Allah Allah Maha Suci siapa untuk disucikan namun yang bersucikan nama Allah lah yang akan menjadi orang yang disucikan Allah maka Nabi Allah Musa menemui melihat dahsyatnya dulu para malaikat yang berdasi menyebut nama Allah lalu diberi alisalam Hingga Allah Rasulullah Musa tidak mampu berdiri dari risau yang melihat kewibawaan tentara Abdul Alamin. Lalu Malaikat Iblis berkata berdiri oleh Musa kau akan melihat yang lebih dari ini. Nanti keempat dibuka dan terlihat yang lebih dahsyat lagi. Dan Nabi Musa sudah mendidih dari risau yang melihat keadaan itu. Jangan-jangan dia salah minta kepada Allah Dan bahasa menyesal telah berdoa meminta ingin melihat Allah Baru melihat yang di dalam tafsir Imam Ibn Khadir merupakan sungguh beribu cahaya dunia kepada Allah Rabbahlah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan bagi itu semuanya akan dipertanyakan di hadapan Allah. Menjadikan penglihatan dan pendengaran mempunyai ikatan yang jelas untuk berpadu di dalam hati menuntut kepada yang luhur atau sebaliknya dan setelah itu akan menjadi pertanyaan dan dipertanggungjawabkan oleh Allah. jiwa iblis kepada Nabi Allah mau berpisah dengan Allah Ya ingin selalu bersama Allah Dengarkanlah akan mati Takut kalian Tapi ada obatnya supaya tidak mati Apa? Kemudian Makan dua bumi Aku sudah dengan Allah Ya tapi seburuk-buruknya kau bilang Allah Kau akan hidup abadi Kau makan dua itu kau masih bisa bersama Allah. Dengan tipu daya yang kami merasa yang jahat dan menjerat, kalau dikurat Nabi Adam dan memakan. Maka hari hingga kera sebab satu dusta dari di itu, kita yang semestinya hidup di sorga penuh kenikmatan dan pada kesusahan tanpa ada penyakit kesedihan, tanpa ada musibah dan masalah harus melewati kehidupan di dunia. Hidup bersama hewan, hidup bersama tumbuhan, hidup dengan tanah dan kembali ke tanah, dan semua yang kita bangun akan kembali ke tanah. Wa ma'kota tuha bi semua jenayah yang berserah akan kembali ke Harus melewati kehidupan yang begini sulit Dalam juara satu usaha Inggris Hadirin akhirat yang mulia dan Semua yang ada di dunia ini adalah modal usaha dari Allah Untuk kita mencapai kekayaan surga adalah kekayaan kejayaan kebahagiaan dan seluruh kesempurnaan yang dekat tentunya kesempurnaan makhluk yang tidak akan pernah bisa lebih kesempurnaan makhluk Saudara saudariku yang memuliakan rahasia samudra cahaya tasbih Kalimat Subhanallah merupakan samudera cahaya yang ditawarkan kepada kita sebagaimana riwayat Sahih Bukhari bahwa barang siapa mengenal Subhanallah yang diambil dunia kemarah beliau Rupa Fataya karena mengenal Allah Barang siapa yang mengucap subhanallah wa bihamdihi salatu syahdu setiap harinya Allah hapus dosa-dosanya walau sebanyak bunyi di lautan Subhanallah wa bihamdihi kalimat yang pendek di dalam itu harus dijelaskan kalimatan peribadan awal insan bagi dalam kebijakan ibadah kepada Subhanallah Subhanallah Dua kalimat yang ringan diucapkan lisan dan berat di tangan lisan dan dicintai oleh Allah Al-Rahman Subhanallah wa bihamdi Subhanallah al-Azim Maha suci Allah Yang dengan segala kebenaran keterpujiannya Dan maha suci Allah yang maharu Allah tidak butuh pujian Tapi Allah tahu kalau hambanya memujinya Pujian tidak akan datang kecuali dari kesintaan Kalau tidak cinta tidak akan memuji Kalau memuji berarti cinta Kalau cinta balasan dari Allah Aku Sampai ucapan pendek seperti itu Seratus kali dihapus dosanya Allah sebanyak bumi di lautan ليوجد لهم صحيح مسلم أحب الكلمة إلى الله سبحان الله وبحمده kalimat yang paling disintai Allah subhanallah wa bihamdih hadirin hadirat yang dimuliakan Allah maka bidur kita ini ini tak terwarnai dengan kalimat yang paling disintai Allah jika di hari kiamat Betapa beruntungnya hamba-hamba yang mengingatnya bercahaya dan bercahaya cintanya Allah. Bukan dengan pewarna bibir, tapi dengan cahaya cinta Allah yang warnai bibirnya, yaitu Subhanallah wa bihamdih. Bibirnya diwarnai cinta Allah. تعبد الكلمة إلى الله سبحان الله يوم بأمره كالرسول رواية صحيح مسلم كلمة ينبغي بإذن الله سبحان الله وبحمده هذه مجالات المخلوق هذه الرواية كانت بدل هذا المفرد بهو نبي مخلوق بالوصية كepada putranya وحي putraku wasiatkan dua zikir untukmu La ilaha illallah dan subhanallah wa bihamdih ini sadarkan oleh Rasul diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW kenapa Nabi Muhammad SAW menceritakannya untuk membuka rahasianya untuk umatnya Nabi Muhammad SAW supaya tahu supaya kebahagiaannya Maka anak berkata, ada apa dengan kalimat dari Allah wahai ayah? Maka ayah berkata, yaitu Nabi Muhammad. Kalimat dari Allah itu dia dibimbang dengan seluruh alam semesta dan semua ciptaan Allah masih lebih ringan dari beratnya kalimat dari Allah Ya Allah sanadkan hati itu pada nama Allah. Nama Allah apa artinya seluruh alam semesta kan seluruh alam semesta kita pada Allah. Alam semesta ini tiada untuk dari kita pada Allah. Maka pertanyaan Allah itu pada nama Allah. Lalu yang kedua ayat-ayat Subhanallah yang berarti Apa keutamanya Maka berkata Allahmu Allah menjadikan rizki seluruh hambanya dari kalimat Subhanallah yang berarti dan kalimat itu adalah sholatnya seluruh makhluknya سبحان الله وبحمده أدب الصلاة يحسبه مخلوق mulai dari gunung-gunung berbatuan pasir gunung-gunung hewan dan kerajaan jagat raya semesta kelindungan planet kesemuanya salatnya adalah subhanallah wa bihamdih dan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saudara itu yang memuliakan Maka dari kalimat Subhanallah saja Sudah sedikit luas Sahaya Rabbah Sahayatul Alamin Yang menerangi jiwa-jiwa yang gelap Menjadi jiwa-jiwa yang Rabbani Pemikiran pemikiran yang bersih berubah menjadi pemikiran yang jujur untuk meruntuh dan licikan yang lain. Dari hati yang busuk dan penuh niat-niat buruk berubah menjadi hati yang suci. Karena asyik menyucikan nama Allah, Allah asyik menyucikan nama, menyucikan hatinya. Makin dia banyak mensucikan nama Allah, makin Allah sucikan hatinya. Allah buat wajahnya cerah, Allah buat hari-harinya cerah, Allah buat hari-harinya cerah, Allah buat hidup dan wafatnya cerah. Karena dia orang yang suka ucapan yang dicintai Allah. Kalimat yang Alhamdulillah juga merupakan kalimat yang sangat pendek tapi bisa disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah karena al kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan amal pemisa napa kalangannya ujian itu datang dari kita, kalau kita sudah bergemuruh di dalam hati kepada Allah penuh di bawah amal itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maksudnya penuh di sini Allah sudah mencintainya. Kalau Allah sudah mencintainya, seluruh dosanya bisa berubah menjadi pahala. Wahai orang-orang di dalam taba wa amana wa amida amal salihan, taulah jika Allah sayyidin setiap malam Kalau para rasul Sembilan jatah Ya saya mengenai Maka rasul berkata Umbu, umbu kariya Rasulakan jenah Cintamu kepada surat Rasulullah itu membuatnya masuk surga. Hadirin hadirat yang semoga kepada Allah, orang yang mencintai Allah itu tidak akan disiksa dengan tidak mungkin seseorang mencintai Allah kecuali dia mengisinya. Orang yang mencintai Allah akan terkena banyak godaan nanti waktu cinta Allah akan musibah. Jika Allah ada di dalam, jika Allah cinta ada hambanya, seorang jika Allah cinta ada seorang hambanya, maka Allah akan memberinya ujian tapi hasil nasihat ketahuilah ujian yang diberikan kepada orang yang mencintai Allah itu nikmatannya lebih besar dari ujian. Siapa orang yang paling mencintai Allah sehingga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ujiannya paling banyak, tetapi kenikmatannya jauh lebih banyak. Ujiannya sempat menahan diri dalam melakukan kepada air bisa mengeluarkannya bisa dengan izin Allah air-air-air mengalir dari jari-jarinya memegang makanan sehingga makanan untuk lima orang berubah menjadi makanan cukup untuk seribu lima ratus orang hal-hal seperti ini tidak mustahil dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membuka takdir jasa dia antara kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takdir jasa dia tertutup dengan waktu. Tapi takdir rohaninya tidak bisa ditutup dengan waktu. Oleh sebab itu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan adanya paling besar siapa yang menikmati yang paling besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan dipanggil dengan turunnya jadinya maka bulan dipanggil dengan datang mendekatnya bulan diperintah terbelah bulan terbelah sebelah gunung sebelah sebelah lagi gunung sebelahnya jika riwayat sahih dan dari Rasul berkata kepada orang-orang Muslim dan orang-orang Muslim pun boleh menyaksikan Rasul berkata bersyadu. Lihat jika lalu Rasul memerintahkan bulan bersatu lagi seperti semula dan memerintahkan kembali ke tempat. Hadirin hadirat siapa yang bisa berbuat ini orang yang paling mencintai Allah Hadirnya ya yang ya Allah, dengan mudahnya sanak memanggil batu-batu dan pepohonan sehingga mereka datang dan bersujud kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Imam Abu Jal ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Makkah tidak satu batu dan pohon pun kecuali sujud kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika masuk ke Madinah Al-Munawarah, hewan-hewan sujud kepada Rasulullah SAW. Dan Sina Bapak Sikikum sujud kepada Rasulullah SAW. Kita akan kepada Rasulullah kerana Rasul jangan sujud kepada aku ini kecuali manusia Ya Rasulullah anakmu hak kami sujud minggu Ya Rasulullah kami lebih berhak sujud padamu daripada hewan kami umatmu dan hewan-hewan yang serta umatmu kami mestinya yang wujud adalah Rasulullah Allah tidak ada maksud oleh manusia hati muda yang mulia dan Allah kalimat la ilaha illallah demikian makmum kalimat Allah Allah demikian makmum Ketika kita ucapkan kalimat Allahu Akbar Sedangkan hati kita sedang mengundah Kita besarkan hati kita dengan kebesaran nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah maha besar dari kesulitan kesulitanku Allah maha besar dari kekuatan musuhku Allah maha melihat dari semua yang tidak melihatku saat ini Orang lain melihat hanya wajahku saja Tapi Allah melihat apa yang terdalam di dalam hatiku Dan melihat apa yang terjadi di masa depanku وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت Manusia itu tidak tahu apa yang akan terjadi pada esok dan dia tidak tahu di mana dia akan wafat. Kita ini semuanya seperti manusia yang buta. Ya, tidak bisa melihat apa yang di depan kita dan segi masa depan. Hanya dituntut oleh Allah Subhanahu wa kita berusaha dengan tongkatlah, dengan bantulannya, dengan meraba-raba ibadah yang tidak sebut usaha Betapa lemahnya dan betapa tidak terkini kalau kalian orang buta jalan mau mencari jalan yang benar supaya tidak terprosok di jurang hanya bisa berapa-apa atau dengan tongkat yang tua yang bisa juga membuatnya terjatuh dengan lemahnya ia terus merata-rata selangkah demi selangkah bagaimana bedanya dengan melihatnya Allah kita semua masa hidup hamba dan Allah bisa merubah masa hidup hamba-Nya inna Allah karam dan basar Allah mager bahwa perbuatan Allah itu berkaitkan cepatnya hilang lebih cepat dari cepatnya hijau hilang hamba yang akan celaka dalam satu detik yang akan datang sebelum satu detik itu mundur sudah putus dulu perintah Allah untuk tidak sampai kepada yang berjalan hal ini kejahatan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah seseorang sudah dalam satu detik ke depan dia akan terkena musibah penyakit yang tak dahsyat misalnya dibawa oleh serangga larakan nempel ke bawah virus-virus atau binatang lain belum sampai hewan itu Allah tidak mengandalkannya menghembuskan angin maka menghembuskan angin dia kita sudah tahu kalau kita mengatakan kita berbahaya kita tidak akan pernah bisa memiliki cinta selain cintanya. Tapi anggap kami muliakan Allah. Mereka yang muslim dan non mereka yang baik dan mereka yang tidak, semua dalam perlindungan Allah. Kalau Allah tidak menemui berapa ilus yang melewati selalu miliar jumlahnya di hadapan kita, yang kita barangkali mengisapnya, berapa banyak jebakan-jebakan kehidupan berupa fitnah atau salah paham atau miskomunikasi atau lainnya yang bisa membuat kehidupan kita hancur lebur kesemua itu banyak yang dijaga oleh Allah disisakan sedikit sebagai peringatan dan untuk menghapus dosa Kalau tidak Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi oleh sebab itu kekuatan takdir rugi antara kita dengan para salih sampai kepada seluruh para nabi dan rasul adalah kekuatan yang bisa hubungan yang bisa kita padukan tanpa harus bertemu dengan jasad karena dalilnya telah jelas di dalam Sahih Bukhari, ruh binudin mujannada, ida ta'arah ma'kashkalat, wa ida ta'arah ma'kashkalat. Ruh itu bagaikan pasukan yang berkelompok-kelompok. Jika dia saling mengenal, maka saling mengenal-menalah ruhnya. Jika dia berselisih, maka ruhnya pun berpisah. Jika dia mencintai gurunya, maka ruhnya bersama ruh gurunya, walaupun jasadnya tetap terikat dengan ruhnya. Tapi hubungan ruhnya ada dengan gurunya. Seperti kapal telepon misalnya, atau kami atau rantai yang mengikatnya dengan ruh gurunya. Beruntung orang yang mempunyai guru yang menyenangkan Karena akan ada putus sampai sini Si guru punya saya sangat dengan gurunya yang lebih sampai jauh dari ini yang gurunya gurunya punya ramai saleh cinta dengan guru dari guru dari guru ni yang disebut sanad mahabbah kita mempunyai ijazah sanad ma'rifah dari guru mulia kita. Sanad ma'rifah ini dibaca sendiri setiap hari sholat ketika bersujud bersama sejina Muhammad di atas Rasulullah dan Rasulullah yang kalian mengalami ini oleh Tuhan bila Wakul dua puluh jalan Allahumma amin ala ibu اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك Wahai Mu'ad, aku mencintaimu karena Allah saya kepada muridnya Mu'ad bin Jabal. Tapi cinta ini jangan dibelokkan maknanya. Ini bukan cinta homoseksual antara guru dengan murid. dunia maya adalah di dunia yang zahir. Sabda Rasul, aku mencintaimu oleh Allah kerana Allah katakan setiap habis salat Allah inni ala zikri wa syukri wa husni ibadati Wahai Allah, bantulah aku untuk berzikir padamu dan bersyukur padamu dan mempermudahku beribadah kepadamu masih saya sempat tulis hanya sebagai profesor. Maka sehingga mulai menerima ijazah itu terima kasih wajah sungguh aku akan mengamalkannya. Lalu muridnya sehingga mulai ketika berdengar cerita itu minta sama sungguh Wahai guru, saya minta ijazah sanatnya sangat mahabbah, sangat cinta, rantai cinta. Maka tentunya istighfar berkata Aku mencintai muka Allah Katakan setiap habis sholat Allah ma'ani ala dikri wa syukri wa usmi barat Murid dari muridnya minta lagi sana ijazah cinta Rantai daripada kecintaan yang bersatu kepada gurunya kepada Muhammad sampai kepada Rasulullah dan rasa itu sampai ke zaman ini. Di sini saya minta dan mohon maaf kepada guru-guru yang hadir di sini ulama banyak saya mewakili mereka mengijazahkan kepada diri sangat mahabbah yaitu rantai cinta yang bersambung kepada guru mulia sampai kepada gurunya sampai kepada gurunya dan ujungnya adalah Rasulullah SAW orang yang diam berjalan dan mendapat ijazah sangat mahabbah maka ia bersanggung dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bagaimana kalau tidak mengamalkan amalnya, mengamalkan atau tidak, ia sudah memiliki orang lainnya. Walaupun dari kanannya kau kau tutupkan tanganmu Walaupun sebelumnya kau lepas tanganmu Walaupun bisa lepas tidak tidak Kalau dia ada tanganmu yang berasa Tapi kau bisa tanganmu Jika saya oleh sejenisnya minam Atau wabil alil al-adha Ma'iyyallahu sayyallahu Wa'iyyallahu sayyallahu Ma'iyyallahu sayyallahu kalau saya ulang, saya ulang. Kalau saya ingin mereka nanti orang kami, iaitu menunggu berburu-buru dengan menyewakan buku, aku tidak akan menyewakan mereka dan menunggu dengan mereka. Itu imam Allah Tuhan, tapi dalam sejenak Muhammad Muhammad. Jadi dia sudah memuliakan Allah Jadi dia jadikan dengan mahabbat yang kita terima dari guru mulia kita Al-Muslim terlalu juga Jadi Nabi Nabi Katakanlah kepada saudara-saudaraku Saya menyayangi kau dan semua Dan katakanlah setiap kali sholat Allahumma ini maksudnya dua yang sama tiga kali tiga, dua yang sama empat kali kue yang tidak dikasih nah ketika tidak enak tersebut dia kemarin kalau yang kemarin beli tak bisa beli. beli tu, besoknya makin mana makin mana bukan kuenya kuenya itu tidak berbeda itu terjadi ya di sini ada yang bilang bahwa masa sekarang di Jakarta dan setiap tempat yang diberikan. Dan juga terjadi hal yang sangat berbahaya dari filosofi di mana model ini hati-hati yang diberi nasihat kepada hati-hati muda anak-anak jaga siapa kepada siapa dia belajar dengan siapa dia berangkat belajar dengan siapa dia berangkat jaga karena hal ini menyebar karena liwa atau homoseksual itu dosanya lebih besar daripada zina jadi Nabi Allah yang dimudahkan Allah oleh sebab itu kaum Nabi Lut diperingati oleh Allah bahwa Nabi Lut tidak didengar maka Nabi Lut diperintahkan pergi meninggalkan umatnya karena balas akan turun jika dulu sudah jauh pergi, Allah berusaha dan diberi mengangkat kota tempat rumahnya diangkat ke langit dan dilemahkan kembali sehingga bawahnya dari atas dan atas menjadi bawah. Jadi nasihat yang mengajar Allah seluruh perbuatan jahat yang pernah ada dari zaman Nabi Adam sekarang muncul kami Alhamdulillah dengan keberadaan Sayyidina Muhammad SAW yang sambungan sangat rupiahnya tidak bisa ditulis berdoa selalu Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita siang dan malam setiap detik setiap saat dan kerabat kerabat kita amin Allahumma amin seorang seorang salah satu wasiat Rasulullah SAW kepada jaga wasiat yang terakhir dari Rasulullah SAW itu karena hal itu adalah tiangnya agama. Saya pernah lewat seorang usaha dan wajib tambah itu wajib foto bisa dipadu dengan sholat sunnah dua niat satu macam sholat caranya gimana tanya sama ustaznya niatnya tanya sama ustaznya karena di sini juga dimuasa seperti kalau oh, saya bahas seperti di sini perlu buku bagian semua Tapi kita dapat lagi Ustaz-ustaz banyak Di musyola-musyola Di masjid-masjid Bisa ditanya Kalau seandainya tidak ketemu Ini perlu tanggung jawab Ustaz saya tidak bisa dulu Atau di kumpulan nulis Jamaah itu bisa juga Sudah sudah di mana Kalau kirim pertanyaannya ke Sekretariat Kalau mau lewat surat Terima kasih Sudah juga dijawab Demikian saudara-saudara yang dimuliakan, kita berpengajar kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebelumnya semua maaf. Mohon maaf. Setiap manusia mempunyai kesalahan. Karena acara malam tahun baru juga malam minggu yang akan datang juga dimana. Saya buka dengan eh, lugas kepada hadirin hadirat. Kita punya dua ukuran. Yang pertama adalah perizinan sudah dijadikan empat bulan yang lalu. Ya, Sekitar 4 lima bulan yang lalu Sudah diindikan bulan Desember Kita punya dua sesuatu Tidak benar 10 hari sebelum masyarakat Yaitu tanggal 20 Desember Juga Muncul kata-kata Isi malam tahun baru Zikir di Monas Masih dipertimbangkan ini jawaban gubernur disampaikan oleh wali kota dan bagian bawahnya saya bicara juga tentang politik, saya bicara lagi tentang orang baru. Dan maka saya menyampaikan bahwa kita sudah jadi empat bulan waktu tetap saja dipertimbangkan. Kalau tidak sekedar mereka ini masih risau masih risau di bawah sebuah ini belum dipercaya temukan percaya kepada Rasulullah ini dalam hal ini tapi belum dipercaya dengan takut berkurang sama yang ingin diperasakan di mengalami tengah malam malam baru jika nanti benturan kamu bukan masa marah pusat di mas itu alasannya sehingga walaupun pak acara kita setengah sebelas sudah berubah yang mauluk dengan petasan tengah malam jam sepuluh baru berdatang kita keluar mereka datang mereka yang datang duluan bisa nonton mikir jemaah kita mikir yang barangkali mau nonton petasan selepas mikir bisa ikut nonton dan hal seperti ini jadi baik umumnya oh, orang ini. Jadi final akhirnya mereka mengulas dengan datang untuk haji dan jadi terjadi persaudaraan namun tetap ini masih dilakukan. Ini tetap silakan di hari-hari lain selain menyalahkan orang lain. Hati terpilih ternyata perasaan dari Abdul dari Allah. Ternyata lebihan ratusan juta rupiah di tengah-tengah laparannya umat di desa ini lebih pantas didahulukan dan dilindungi dari berkumpulan gemuruh menurut nama Allah di malam teman dosa. Tapi yang harus dilukai untuk membangun Allah. Ya, manusia akan menjadi kekurangan. Ya, kalau mereka menjadi kekurangan, namanya Nabi. Saya mau sekarang manusia malam mencapai tiga. Saya menjadikan beberapa hal, beberapa hal, beberapa hal, beberapa hal, misalnya di rumah syukur dan di rumah kamu sendiri. Ya, nanti masjid akan menjadi Allah, hari ini sudah saya sampaikan sebenarnya sekilas di video kemarin فأما من أتى وصدق وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكفر بالحسنى فسنيسره لليسرى Mereka yang bertakwa berbuat baik dan bersedekah maka mereka dimudahkan Allah ke jalan yang lebih mudah. dipermudah segala kemudahan. Mereka yang kikir, kikir dewasa. Bukan yang dewasa saja. Kikir maaf, kikir meninggalkan tempat, kikir nonton gitu. Sama kikir dewasa. Namun tanda Rasul wakil dari Rasul dan mendustakan hal yang luhur. Wasyukuru Bismillah. Aku akan memudah jalan yang suci. Kita doakan semoga semua mereka yang terjebak dalam pemikiran yang salah itu diberi jalannya. Pemimpin kita yang tidak dikaji kalau bisa berubah lebih baik semoga berlanjut jabatannya hari kalau tidak barangkali ada lagi yang lebih baik biasanya lebih baik hari ya, kita akan mau kita salah, kita mau yang terbaik itu mau nasib dipakai untuk zikir yaitu pertanyaan yang apa mana yang harus dipilih untuk maksiat atau berzikir kalau mungkin ada aplikasi dia ceritanya berhubung orang-orang yang mengubah mengubah silakan ciptakan rupiah ratusan juta rupiah demi untuk kesenangan satu dua menit dan orang-orang lain berlimpahan mati kelaparan di pinggir pinggir seperti ini kalau Yang menjadi kita yang masuk ke dalam sangat buruk Jadi maklumi jangan langsung marah dan emosi majlis Rasulullah majlis yang damai tidak ada istilah kekerasan di majlis kita kita adalah majlis fikir yang damai sholawat yang damai dan membawa kedamaian dan selalu berdoa agar pemimpin kita menjadi pemimpin yang baik atau menjadi pemimpin yang lebih baik Kau ingat bahawa usaha semakin baik maka semoga Allah memberikan Allah memberikan pemimpin yang semakin baik sebab orang yang sama atau orang yang berbeda bukan masalah yang penting pemimpin yang baik sebesar orang yang keadaan menghimpung dari kebenaran di masa sekarang kita terpeksi dengan banyak permasalahan-permasalahan dakwah Sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mau mengandung mana para sahabat Nabi Nabi Rasulullah tidak mengandu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan perantara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah mengandungkan seluruh doa-doa kita yang baik Allahumma amin. Wa qulu dunya amin. demi mereka bertunjuk karena mereka tidak لكل